perquè creus que es pot començar de nou. Perquè vols construir un món millor. La revolució de les taulades. Volem connectar-te a tu i a 40 milions de persones. Si creus que aquesta també és la teva revolució... S'ha matat el Paco! Intentarem posar llum a la foscor. We could have planned that better.